mukijimu mwebwe mwese mwahisemo radio isanganiro Alphonse Kubwimana ari mu buhinga bw'ivyuma makuru ndabashikiriza kuri no mutagagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ikigo cya leta nagesa kijeje gutunganya ikigega ntega bizoza nico kiriko kiragurisha umwimbu w'ibigori wegeranijwe na leta ngo ni ku giciro cy'amafaranga amajana icyenda na mirongo irindwi ku kiro nk'uko byamenyeshejwe n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji mu byo bujejwe harimo nk'uburimyi ababyeyi n'abarezi nabo barasabwa gufasha guhimiriza kugira ibitigiri by'abana batwara inda bakiri ku mashuri bigabanuke muri komine matana ni mu ntara ya bururi umuyobozi w'indera avuga ko ibitigiri byiyongereye aho muri iyo komine hatanguye kubakwa ibarabara bururi gitega n'urugomero rwa jiji murembwe mukanya kanya nido nido ry'ano makuru bari baje kwiba inka ziri ku nkengera y'uruzi rusizi agahumuriza abanyagihugu ko umutekano ukwiye amasoko ya leta ari mu mugwi w’agati nta muntu kubiraba igisata cy'ubutunzi mu ruganda rwo gukarihiriza ubwenge abakorera mu gisata cy'amasoko ya leta mu byerekeye ubutungane karusi kuri wa mbere Dr Sixte Vinyini Muraba uyu umugwi w'igihugu wigenga ujejo hatekazi na muntu asigura ko abashingwa manza ba leta n'abakora mu migwi itunganya amasoko ya leta nk'ubushikiranganji bw'ubutungane bakwiye izo nyigisho kubwiwe ngo ivyo bize bijanye n'ubucamanza ariko ntibihuye n'amasoko ya leta Dr Sixte Vinyeni Muraba kuri mikoro mugenzi wacu Jean Dodieu irakoze nyinshi hariho ibijyanye n'agateka ka zina muntu bifatiye ku bintu bijyanye na politike n'imibano ariko hariho umugwi w'iby'agateka ka na muntu bijyanye n'iby'ubutunzi uno munsi rero ibijyanye n'amasoko ya leta biri muri uwo mugwi ujyanye n'ubutunzi n'ingene abantu babayeho neza nicyo gituma twatumiye abamubona bakurikirana inyungu za leta kugira ngo dushobore kuganira uno munsi murabizi yuko aba baburanira inyungu za leta baba barize ibijyanye n'ubutungane ariko ibijyanye n'amasoko ya leta n’ibintu twokwita ko bidasa neza n'ibyo baba barize kuko bisaba ko abantu babimenya neza nicyo gituma rero kugira ngo bashobore kuzoburana baburanire leta mu bijyanye n'aya masoko ya leta bisaba ko babanza kunonosora neza ibijyanye n'amasoko ya leta urumva ko bitandukanye n'ibyo baba barize mu mashuri yabo eh, y'ubucamanza iyo amasoko atanzwe nabi ni havugwa ivy'igiturire havugwa ko amasoko yibwe kandi murabona ko haciye iminsi eh, abatuyoboye ku rwego rw'igihugu n'abandi baza barerekana amasoko yagenze nabi tukabona ko bibabaje cyane kandi e, n'abenegihugu barahahombera kuko iyo amasoko yatanzwe nabi igihugu gihomba amahera menshi hanyuma ibikorwa bikaba bito nico gituma twese dutegereza gufashanya kugira ngo amasoko ace mu muco ukwiye nivyo tuza kuganira amasoko aronka abayakwiye hanyuma hageze uretse ko ashyirwa mu ngiro ashyirwe mu ngiro hisunzwe amategeko Amakuru arabandanya umwimbu w'ibigori wegeranijwe na leta ngo rikuragurishwa n'ikigo cya leta na gesa kijeje gutunganya ikigega ntega bizoza ku giciro c'amafaranga amajana irindwi ku kilo byatangajwe n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije kuri wa mbere mu kiganiro n'abamenyesha makuru Emmanuel Ndorimana akamenyesha ko amakomine yitunganije mu guhana abashobora kutubahiriza ibiciro by'ibigori byashinzwe na leta n'inkuru tubaza Moyize Misako amatoni ibihumbi cumi na bine y'ibigori niyo leta yegeranije kuva mu kwezi kwa kane mu gihugu cyose uwo mwimbu waguzwe ukaba ushinguwe mu bigo by'amakomini ibyo bigori bigurishirizwa ahari ibyo bigega ku giciro cy'amajyana icyenda na mirongo irindwi ku kiro umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'uburimyi ashikiriza ko ushaka kugura abanza kuriha amahera muri banki cyangwa mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana amafaranga ahuye n'ibiro by'ibigori umwenegihugu yaguze arihigwa kuri ya mabanki mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana aco bita microfinance hamwe no mu maposita ukeneye ibyo bigori ngo ashobora kuja kubigurira mw'ikomine iyo ari yo yose ariko ngo aho byegeranijwe bubanza kwisuganya ubu baratangwe kugura ibyo bigori twifuje yuko eh, amakomine yose aho byegeranijwe babanza bakisuganya bakarabata mbega umwenegihugu wo muri iyi komine azokenera ibigori azokenera ibingana gute bagerageza kugereranya bacavuga ati rero birashobora kurengako ibyo birenga ko bigenda kugurishwa mu zindi ntara umuguzi ategerezwa kugurisha ibyo bigori amafaranga igihumbi na mirongo umunani ku kiro uworenza icyo giciro Emmanuel Ndorimana umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'uburimyi avuga ko amakomine afise ububasha bwo guhana aborenza icyo giciro ibi bigori biriko biradandarizwa amakomine amakomine nayo arafise ukuntu yitunganije umuntu arenze ku mategeko barafise ukuntu bamuhana barafise ukuntu babaca amande hariho barafise ukuntu bitunganije amakomine nta nkeka y'uko bazobyubahiriza umuguzi w'ivyo bigori ategerezwa kuriha itagisi rya komine ringana n'amahera cumi ku kiro kimwe nayo umutoza kori wa komine akamuha ibitansi bihuye n'ibigori aguze Urakoze Moize Misago abanyagihugu bo muri komine Rugombo bakeneye umuceri n'ibigori bidoga ko bizimvye kandi birimigwa cyane muri iyo komine ibyo rero ngo bikava ko hari koperative kawurangura kigaca kiwujyana cyane cyane mu ntara ya Gitega hakaba ariho bica bitonorerwa uwo muceri wejeye gutonorerwa Gitega abadandaza muri komine Rugombo bagiye kurangura ucugaruka muri iyi komine uzimbye icyo kibazo cy'umuceri rero wegerana n'ico kigo siarpe gisanzwe kizwi n'abaje intwaro n'ibiro by'intara bijeje ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Cibitoki eka n'imyidogo y'abanyagihugu ikaba imaze kubashikira mu nama ya komite n'igiciro cya sondori kiduga kiba cyavuye ku mafaranga amajana ane kija ku mafaranga amajana umunani abatunze imashini zitonora umuceri ubuzi zisa n'izabuze akazi ngo ubukene mu ngo zabo bukaba bwatanguye kwibonekeza mu Cibitoke Alexis Ndayiragije radiyo isanganiro amakuru twabateguriye arabandanya dusubire amakuru ajyanye n'umutekano umukenyezi w'imyaka mirongo irindwi aba ku mutumba na zone mugendo komine ya ntege intara kirundo yarayishwe acumiswe imbugita mu mutwe no mu gikiriza kandi yongera akorerwa ibyamfura mbi kuri uwo wese bibaza ko afise uruhara mu igandagurwa ry'uwo mutamakazi guha amahirwe hamwe abakenyezi n'abagabo byotuma umwimbu uduga kuva ku bice bibiri n'igice ku ijana ukaja ku bice bine ku ijana byashikirijwe kuri uwa mbere n'icegera c'userukira urunani rw'abakenyezi b'abashinga amateka bavuga ururimi rw'igifaransa hari mu ruganda rwo kwigisha ishyirahamwe ry'abashingamateka b'abakenyezi b'abarundi ibijyanye no guteza imbere umukenyezi mwirimizi urongoye iryo shyirahamwe yavuze ko kunganisha ibitsina ari ikibazo nkoramutima ku gihugu cy'u Burundi n'inkuru tubaza Arthur Kavabushi nk'uko waserukiye ugo runani rw'abashinga amateka bavuga ururimi rw'igifaransa abivuga ngo guteza imbere ubuzima bw'umukenyezi mwirimizi byofasha kugwanya inzara n'ubukene icya kane cy'abakenyezi ku isi kigizwe n'abarimyi nabo bakaba bagera ku bice mirongo itatu n'indwi ku ijana by'abarimyi mu bihugu bimwe bimwe nk'uburundi ibice mirongo icyenda ku ijana n'abarimyi abakenyezi nabo bakaba bagera ku bice mirongo itanu na bitanu ku ijana by'abarimyi imbere y'ibyo byose biraboneka ko hakwiye icyokorwa ku nyungu ya bose mu bisanzwe guteza imbere ubuzima bw'umukenyezi mwirimizi birakwiye mu kurwanya inzara n'ubukene guha amahirwe amwe abakenyezi n'abagabo b'abagabo byoduza umwimbu kuva ku bice bibiri n'ibice bitanu ku ijana gushyika ku bice bine ku ijana mu burere bukenye cyane igitigiri cy'abadafungura neza byugabanywa kuva ku bice cumi na bibiri ku ijana gushyika ku bice cumi n'indwi ku ijana twisunze ibiharuro bya oni 17% selon les calculs de l'ONU. Nayo Patricia Nduimana arongoye ishyirahamwe ry'abashingamateka w’Abarundi amenyesha ko kunganisha ibitsina ari kimwe mu bibazo nkoramutima ku Burundi. L'égalité de genre et l'autonomisation kunganisha ibitsina no guha ubushobozi umukenyezi umwirimizi ni ibibazo nkoramutima ku gihugu uburundi bufise abantu bagera ku miliyoni cumi na zibiri ibihumbi amajana mirongo icyenda n'umunani n'amajana umunani na mirongo indwi na batanu muri bibiri na cumi n'icyenda abagabo bangana ibice mirongo ine na kimwe n'igice kimwe ku ijana abakenyezi nabo ibice mirongo itanu n'uduce icyenda ku ijana abakenyezi nibo benshi mu gihugu ariko uburyo babayeho bituma dushira gushyira imbere ibyo bakeneye ihangiro ry'uru ruganda ni ukubwira abashingamateka ibibazo umukenyezi mwirimizi agira no guhanahana ibyiyumviro kugira dutore uburyo bwofasha guha ubushobozi umukenyezi mwirimizi urwo ruganda rukaba rugo kurabira hamwe icyo kugwa kugira umukenyezi mwirimizi aronswe ubushobozi ku zitandatu zirenze ku minota mirongo ine n'umwe turabandanya n'ano makuru ibitigiri by'abatwara inda z'indaro mu mashuri byariyongereye muri komine ya matana intara ya bururi igituma ngo ni n'uruza rw'abantu bariko bakora ibarabara rya cumi na gatandatu ibitigiri turiho turabiraba hamwe hamwe biramanuka mugaho tubona bitera biduga ni muri komine matana ni kuki mwebwe mubona yuko ibiharuro biduga cyane muri komine ya matana byaba biva kuki ahanini icyo twibaza ni uko harabonetse abantu b'abashyitsi eh, bariko barakora ibarabara rya NSS hariya eh, ruri Gitega abakozi benshi baba ngaha Matana hanyuma hariho n'ibindi bikorwa biriko birakorerwa muri iyo ntara cyane cyane ibikorwa bya baraje Jiji Murembwe aho rero bose abakozi benshi usanga baba ngaha Matana biraboneka neza yuko hariho uruja n'uruza rw'abantu rusigaye rugoye imbere eh, gukurikirana e, tugerageza gusaba abajejwe intwaro na bajejwe indero ndetse n'ababyeyi kugira ngo bagerageze gufasha Eh, guhimiriza turabona neza yuko umuntu adashyizemo ingufu zikwiye turabona yuko ibitigere bishobora no kubandanya biduga uko hari ibintu bidasanzwe bihaboneka uno munsi mu buyobozi bw'indero mu ntara ya bururi ni igiki muri ko murakora kugira ibyo bitigire bigabanuke ibikorwa eh, mu by'ukuri twafashe yuko mu ngendo zose tugira haba ingendo mu manama dutegura ku byerekeye abayobozi b'amashuri byerekeye eh, ku bayobozi nabo eh, aribo barezi tubasaba yuko bagerageza kuba impanuro zikwiye abana igihe bari ku ishuri akabereka neza ingaruka mbi bakabereka neza ko ishuri ariho bakwiye gushyira cyane cyane umutima ibindi nabyo bakirinda abo bazagerageza kubakwegerera mu bintu bitari byo kuko eh, baba bariko barabatesha umurongo bariko baratesha ubuzima bariko baratesha akazoza umuyobozi w'indero mu ntara ya bururi yakuwe ku itelefone na mugenzi wacu meda niyo nkuru Bamwe mu bakenyezi n'abigeme baramaze kwijukira gukora imyuga yahora ikogwa n'abagabo mu ntara ya Kayanza Ndoyezu Florence ni umwigeme wo kumutumba Kibimba muri zone Muhanga akaba yubaka inzu uyo mwigeme avuga ko uwo mwuga umubeshejeho naho bita bagitangura mu kibano batavyakira neza n'inkuru tubaza Lydia Gahimbare Ono kwatikwa yarati aha ni ku mutumba kibimba byone na komine muhanga intara ya kayanza ahari inzu iri mu mushinge iri kirubakwa n'umuyede abana n'umuntu w'inkerabutsi acambira tuwe florasi va ujya kwiga umwuga amaze kurangiza amashuri rero Duwayeze Florence yaciye atangura gukora umwuga wo kubaka ariko mu minsi ya mbere ngo ntiyorohewe kuko ikibano kitamutahura minsi ya mbere abantu ntibabyakira neza ko babonye umukobwa wuriye hejuru bace bakurita ngo urishira soni kubera uko kubaka Florence Duwayeze arafise byinshi yishimira jewe yo nkoze akazi ndironkira akaguru nkaca mbanza kushira muhira udo duto duto udukoko udukwavu anatande igihe nabuze akazi nitwo nca nca nikora ko nk'iyo mu muryango hari ibintu bitagenda neza niko nca nikora ko mu gihe ku kazi nk'uko mwabyiboneye uno munsi umukenyezi arakora imyuga itandukanye imyuga yari ko ikorwa n'abagabo gusa mwabonye abakobwa eh, b'abafundi bubaka ni ukuvuga rero uno munsi muca mwumva neza ko umukenyezi mu iterambere atacikumira kandi wanashaka atagikumirwa nk'uko byahora uno munsi abakenyezi barafise ikibanza cyiza uwo mwigeme asaba abandi bigeme eka mbere n'abakenyezi kwijukira imyuga iyo ariyo yose kuko ngo nabo nyene barashoboye buraca bugacana ayandi mu nkino umuhagarikizi w'urukino rwa kung fu atangura guhagarikira inkino inyuma y'inyigisho zitangwa mu mezi atatu cyangwa atandatu Yves Ntirenganya rongo ishirahamwe ry'inkino za Kung Fu mu Burundi amenyesha ko mu ntango abari kumwe n'umuhagarikizi mukuru inyuma y'inkino 10 niho yemererwa guhagarikira urukino wenyene bivanye n'ingene yigenjeje neza muri izo nkino ido nido ni muri no bucanandi inkino na Jean-Marie Vianney ndakumana umuntu kugira shike ku rugero rwo kuba muhagarikizi w'inkino za kungufu abanza gukunda urwo rukino mu nyuma agasaba kurosa inyigisho zijanye no guhagarikira izo nkino za kungufu zita karangwa mu kiringo c'amezi atatu canke atandatu bisigurwa na Ive Ntirenganya arongoye ishirahamwe ry'inkino za kungufu mu Burundi. Cambere je vuga bisaba kwiyumvamo kugera ukino hama ukarukunda co kimwe nk'uko nyine umuntu atangura ari umufana hama mu nyuma agakora formation formation nayo dushobora gutegura anashaka mu mezi ashika kuri atandatu cyangwa atatu bivanye n'amaporogaramu ushobora kuba mufise waramunsi ishirahamwe ry'inkino za kungufu mu Burundi amenyesha ko abarongoye ishirahamwe ry'inkino za kungufu ko ari bo batanguye kujya mu gihugu cy’Ubushinwa kunonosora ivyigwa bijyanye no guhagarikira izo nkino mu nyuma niho bagarutse mu Burundi kwigisha abahagarikizi b'abarundi ubumenyi bakuye mu bushinwa formation twe twayikoreye hanze hanze mu Bushinwa kugira ngo dutangure kwiga ukungene urwo rukino bashobora kurwa arbitra n'amaterme tekinike bakoresha ukungene bateza kwifata mu kibuga bariko bararbitra amategeko bagendera ko nyuma rero niho twaciye dufata initiative yo kwigisha n'abandi tugakora formation uko n'abandi bahinga banonosoye ibijyanye no guhagarikira inkino za kungufu bagiye baraboneka ivyafashije cyane mu gukomeza igisata c'abahagarikizi b'inkino za kungufu mu Burundi ama twagiye tubenefisia n'abandi bavuye hanze mu Bushinwa yaje ari ngaho akoresha muri Institut Confucius akaba wanashaka afasha na Federation ya Wushu mu kwigisha amategeko wanashaka na, na Kung Fu en general ivyo ngo bizotuma mwishira hamwe y'inkino za kungufu mu Burundi bunguka abandi za arbitrage arashobora guca atangura icyo twokwita paze ya mbere ari kumwe n'umuharbitire principal araba yuko ibyo yashoboye kwiga abikora neza inyuma yo guhagarikira inkino ziri hagati ya zitanu na cumi niho yemererwa guhagarikira urukino wenyine bivanye n'inge ingene yigenjeje neza muri izo nkino ariko mu nyuma nyine uko bagenda bamukota niho bashobora kumurekera nyene uburenganzira bwo kwarbitira urukino rwose ashobora kuba amaze kwarbitira ari supervise mu ashobora kuba ashika hagati ya 5 na 10 muri bucane handi y'inkino izokwirikira even hirenganya azodusigurira kubisabwa kugira umuhagarikizi wa kungufu ashike ku rugero rwo guhagarikira amahiganwa mpuzamakungu hamwe n'ibihano bihabwa umuhagarikizi arangura umwuga wiwe atisunze amategeko agenga urukino rwa kungufu